ανθρώπινα δικαιώματα, ρε διμάλι. είχε. Δεν είχε. Δεν είχε στο χωριό σου δικαιώματα, έτσι. Οπότε μην παίρνει τα πάνω σου. Λοιπόν, καλημέρα Κροατάκο μου, ξαναματά, εδώ είμαι, κοντά σου, είμαι η Μίτσο σου Μπαρδούζα από τα Μπαρδούσα. Πήρα του τραχτεράκι και να σε κάνω παρεούλα εδώ πέρα για λίγο, όχι πολύ. Εντάξει, παίρνουμε και τα πάνω μα. Είπαμε θα επιστρέψουμε σιγά σιγά στι κανονικέ μα εκπομπέ, αλλά σιγά σιγά. ανθρώπινο. Ο... Εντάξει, πρώτα ακούμε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα από τη Wikipedia. Επειδή όμω αυτή είναι η λήψη ενημέρωση, θα σε διαβάσω από το επίσημο site τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στο EES, Europa digitalizar, se não recortar, se não diminuir, που αναπτύσσουν οι χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τι κάνει αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γεια σου δε Ευρώπη! Ευρώπη μεγάλη να πούμε, αθάνατη. Συνεχίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία. Προσεξές, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου συνιστούν θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αξίες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ιδρυτικών συνθήκων της Ένωσης, ενισχύθηκαν όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων του 2000 και ακόμη περισσότερο όταν ο χάρτης έγινε νομικά δεσμευτικός με την έναρξη ισχύω τη συνθήκη τη Λισαβόνα το 2009. Γεια σου, λέει Ευρώπη Μεγάλη. Γεια σου, άρεα θάνατη Ευρώπη τεράστια. Έτσι που λε ακόμα από το επίσημο site της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πάμε να ακούσουμε τους Dire Straits, κομματάρα που γουστάρω πολύ και θα επανέλθω να συνεχίσω σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. up under the lights, play his and the Sultans. Yeah, the Sultans, they play Creole. insulting να λοιπόν ακροατάκο μου, σε διάβασα τι λέει η καλή Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να είμαστε μέλος της οπωσδήποτε μια ευρωπαϊκή προοπτική για το μέλλον. τα ρε τσίτρα να πούμε την Ευρώπη των λαγών, την Ευρώπη των κουνελιών κτλ. Θέλουμε την Ευρώπη των Ευρωπαίων με το ευρύ πέος, ξέρω εγώ κτλ. Να πούμε έτσι, διαβάσαμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και τώρα θα σε διαβάσω μια είδηση, περίμενα να βρω είδηση, από το alterthes.gr διαβάζω. 19 Σεπτεμβρίου 2014, δηλαδή πριν τρεις μέρες, έτσι. Διαβάζω. Απίστευτη ήταν η αμάρτη παιδιά. Σήμερα θα με πάρετε όλοι. Περίμενε βρε ακροατάκου, περίμενε μισό λεπτό. των δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με απάντηση που έδωσε ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της ΕΕ, γάμα, φιλία, ε, κατάινεν, τι όνομα. Στη σχετική ερώτηση των Ευρωβουλευτών του Ξύριζα και συγκεκριμένα των Κατρούγκαλου, Παπαδημούλη, Κούνεβα, Λέζου, ε, και Σακοράφας οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτησή τους αφού μνημόνευαν έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ ε, ΣΕΠΑΣ Λουμίνα αναφορικά με τα μέτρα λιτότητας που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής ε, που υποβαθμίζουν την προστασία των μελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών αλλά και από το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητούσαν από την Κομισιόν τη θέση τη, καθώ επίση συγκεκριμένα μέτρα για την πάυση τη παραβίαση των δικαιωμάτων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τη από το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όπου σημειώνει σε ανακοίνωσή του, σε του ο ΣΥΡΙΖΑ, στην απάντησή του αρμόδιο επίτροπο Κατάινεν, καθιστά απόλυτα σαφές ότι στην Ελλάδα και στις χώρες του Μνημονίου δεν χωρούν κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα, τονίζοντας ότι όσον αφορά τα προγραμματικά έγγραφα, εννοεί τα μνημόνια, δεν πρόκειται για ενωσιακό δίκαιο, αλλά για μέσα που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Ελλάδας και των μισθών της, για να ρίξει τη συνέχεια το μπαλάκι των ευθυνών στην ελληνική κυβέρνηση σημειώνοντας ότι στην Ελλάδα εναπόκειται να εξασφαλίσει την τήρηση των υποχρεώσεων της όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Καταλήγοντας στην απάντησή του ο Ευρωπαίος Επίτροπος όπως προσθέτει ο Ξύριζα, αντί να κάνει αυτοκριτική για αποτελέσματα που έχουν οι πολιτικές λιτότητες που εφαρμόζονται στην Ελλάδα στους εργαζόμενους στην οικονομία, δικαιολογεί τα μέτρα των μνημονίων λέγοντας ότι κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος λήφθηκε ενεργώς υπόψη η ανάγκη να διασφαλιστεί ο δίκαιος χαρακτήρας της διαδικασίας προσαρμογής μέσω της προστασίας των ομάδων χαμηλών εισοδημάτων. Δηλαδή, τον παίρνετε και γέρνετε. Πάση περιπτώσει, εδώ πέρα έχει την έκθεση του εμπειρογνώμων των Ηνωμένων Εθνών, την ερώτηση προς την Επιτροπή και την απάντηση του Κατάινεν εξ ονόματος της Επιτροπής, η οποία ε, εκδόθηκε στις 17 Ιανουαρίου του 2014. Έχεις τρελαθεί τελείως ακροατάκο μου. Ανθρώπινα δικαιώματα με μνημόνιο γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θα το ξεχάσεις. Απολύτως. Απολύτως. Το είπε και ο Βαγγέλης. Απολύτως. more now of our special coverage here tonight, life in the U.S. in 10 years' time. By that time, there may be all kinds of new ways to safeguard and identify all those things that make each of us unique, our faces, even our fingerprints, even our eyes. Here now with more on the future of technology, NBC's Tom Costello. The year is 2017. You're rushed to a hospital unconscious with no ID or medical history, but thanks to a microchip under your skin, it's all there. Science fiction 20 years ago, but a biometric reality today. The technology is based on answering one simple question. Am I who I say I am? Already, fingerprints and iris scans verify passenger identities at airports. Within 10 years, that technology may be even more widespread. And look for more complex facial recognition programs that scan a crowd of thousands looking for a single terrorist. Today's facial recognition software starts with the eyes, then it maps out the contours of the face and compares that against a database of millions, a database that's growing by the day. What's next? At the University of Bath in England, researchers predict big changes for consumers. I think it is possible to free us completely of our wallets and keys using biometric technology, if that's what people want in 10 years' time. In fact, it's already here. The latest home security locks use fingerprints to control deadbolts. And at the Jewel Osco grocery store in Chicago, some customers pay using their fingerprints. No paper or plastic. You don't really need anything other than your hand, and you already got that with you. So will future department stores scan our irises like in the Έλα λοιπόν ακροατάκο μου, μη σε πρίζω, μην κάθομαι τώρα και σε λέω ότι λέω τύπος εκεί πέρα και τα λοιπά. Εντάξει, λοιπόν, όλα επιλύονται, εν πάση περιπτώσει, ε, ε, εφαρμόζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη. Τι σημαίνει αυτό, λοιπόν, το άκουσες το αποσπασματάκι, άκου τώρα και το ωραίο. Αυτό που άκουσες ήταν από τις ειδήσει του NBS News. Ε, του κανάλι του NBS, κάνει μια αναζήτηση εκεί στο Ιντερνετ, κατά τα σένα, NBS, έτσι, αναζήτηση στο Google, βρίσκονται MBS, είναι Αμερικάνικο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο που ιδρεύει στο κτίριο GE στη Νέα Υόρκη. Διαθέτει επιπλέον γραφεία στο Λος Angeles και το Σικάγο. Η εταιρεία σχηματίστηκε το 1926 από την RSA, ιδρυτής ο Δαβίδ Σαρνό. Επαναλαμβάνω, ιδρυτής ο Δαβίδ Σαρνό. Μπαίνεις και στη Wikipedia να πούμε και τα διαβάζεις αυτά πράγματα, να μην νομίζω ότι σε λέω εγώ ότι να Έτσι. Λοιπόν, ο έλεγχος του δικτύου του 86 πέρασε στα χέρια της εταιρείας General Electric. Άκου, άκου τώρα σύντουση General Electric. Άντε, λέτε τώρα να πούμε λοιπά. Λοιπόν, ο όμιλο του NBS έχει 10 δικού του τηλεοπτικού σταθμού, στου οποίου αναμεταδίδει το πρόγραμμά του και συνεργάζεται με πάνω από 200 τηλεοπτικά δίκτυα. 200 τηλεοπτικά δίκτυα στις ΗΠΑ, Καναδά, Νότια Κουρέα και Γερμανία. Λοιπόν, αυτό είναι το NBS, δεν είναι κανένα τυχαίο κανάλι, έτσι, δεν είναι τώρα το πλατεία Και τι λέει εδώ πέρα, All Americans will be microchipped in less than three years. Ότι μέσα σε τρία χρόνια όλοι οι Αμερικανοί θα έχουν τσιπαριστεί. Ας το διάλογο. Γίνονται τέτοια πράγματα τα έχουν βάλει λέει ένα τσιπάκι. Το έχασε στο σκυλί, του βάζει το τσιπάκι. Και εσύ το έχει βάλει, το ξέρω, να μην χάσει το σκυλί. Η και κτλ. Μη Μην χάσει το παιδί. Όλα στα παγάγουν, ναι. Κατάλαβε. Θα βάλει και στο παιδί. Του στρατιώτε με το ζόρι στο Αμέρικα του τσιπάρουν γιατί λέει μπορεί να έρθει ο τσιχαντιστή, ο κακό, να σε βουτήξει να πούμε, να έρθουμε εμεί να σε ελευθερώσουμε, θα σε βρούμε μεσοδορυφών. Μην ανησυχά. Λοιπόν, μετά αυτό το έχουν βάλει περισσότεροι να μου. Α πούμε, δεν πόνει και εσύ ένα. Μη σου συμβεί τίποτα. Να ξέρουμε ότι θα σε βρούμε να έρθει να σε βρει τα στενοφόρο. Ή μείνει στη μέση του δρόμου να πούμε και τα λοιπά. Σου πέσει ουρανό στο κεφάλι. Να έρθουμε να σε σώσουμε. Κατάλαβε. Σε τρία χρόνια λοιπόν λέει του NBS ότι όλοι οι Αμερικανοί έχουν μικροτσιπαριστεί. Μιλάμε βεβαίω, σήμερα είπαμε για θα σου βάλω ένα ωραίο κομματάκι των Dini Paz, το οποίο αρέσει πάρα πολύ στο νυχτερινό τύπο και επικοινωνία και λέγεται το τέλος των ημερών. Άκου, άκου. The greatest form of control is where you think you're free when you're being fundamentally manipulated and dictated to. One form of dictatorship is being in a prison cell and you can see the bars and touch it. The other one is sitting in a prison cell but you can't see the bar, you think you're free. What the human race is suffering from is mass hypnosis. We are being hypnotized by people like this. Newsreaders, politicians, teachers, lecturers. We are in a country and in a world that is being run by unbelievably sick people. The chasm between what we're told is going on and what is really going on is absolutely enormous. know what's going down, but no one's saying shit. What happened to the home of the brave? These motherfuckers, they controlling us now. I know one's talking about how they made us modern day slaves. And everybody's just walking around, head in the clouds. I wanna wake up to a dead in the grave. But then it's too late. We to be ready to raise up. Welcome to the end of days. Everybody is slaves, only some are aware that the government releasing poison in the air. That's the reason I collect so many guns in my lab. I ain't never caught slipping, never underprepared. Yeah, they shade sign on me, they just spray it proudly. George Bush, the grandson of Alistair Crowley. They want you to believe a lot of the enemy Saudi. The enemy ain't Saudi, the enemy around me. It's fluoride in the water, but nobody know that. It's also a prominent ingredient in Prozac. For real? How could any government bestow that upon people who believe in political throwback? That's not all that I'm here to present you. I know about the Black Pope and Solomon's Temple. Yeah. About the Vatican assassins and how they will get you. And how they clone Barack Hussein Obama in a test tube. It's like we all know what's going down, but no one's saying shit what happened to the home of the brave. These motherfuckers, they controlling us now, and no one's talking about how they made us modern be slaves. And everybody's just walking around, out in the clouds, I wanna wake up to in the grave. then it's too late, we need to be ready to raise up. Welcome to the end. Whoever built the pyramids had knowledge of electrical power. And you know that that's the information that they suppress and devour. Who you sent the motherfuckers that crashed in the tower? Who you sent that made it turn into action an hour? The same ones that invaded your home, The ones that never told you about the skeletons on the moon. Yeah, the ones that poison all the food you consume. The ones that never told you about the Mount Vesuvius tombs. The bird flu is a lie, the swan flu is a lie. Why would that even come as a surprise? Yeah, the polio vaccine made you die. It caused cancer and it cost a lot of people their lives. Do y'all know about Bohemian Grove? How the world leaders sacrifice the children in robes? Lucifer is God in the public school system. I suggest you open up your ears and you listen. listen. It's like we all know what's going down, but no one's saying shit what happened to the home of the brave. These motherfuckers, they controlling us now, and no one's talking about how they made us be slaves. And everybody's just walking around, out in the clouds, and wanna wake up to a dead in the grave. but then it's too late. We to be ready to raise up. Welcome to the end of day. The greatest hypnotist on planet Earth is a oblong box in the corner of the room. It is constantly telling us what to believe is real. If you can persuade them that what they see with their eyes is what there is to see, you got them. Because they'll laugh in the face of an explanation that portrays the bigger picture of what's happening. And they have. το σημείωμά του προς εμάς. Δυστυχώς όλα τα κραυγαλαία και βδελιρά έχουν κατακυριεύσει τον τόπο σαν ένας κύκλος νοήματος που ορχείται με το σκότος. Έχοντας την πεποίθηση ότι ένας κόκκος αλήθειας είναι ενεργητικότερος από ένα οικοδόμημα ψευδιστήσεων και είναι πλήρη και εν πλήρη νυφαλιότητα, όπως όταν μυρίζεις για σημείο, αποφάσισα μη δυνάμενος πλέον να υφίσταμαι το ιδεχθές άλγος των κοινωνικών συνθήκων την εφούσια ολοκλήρωση του βιολογική μου κύκλου. Έρωστη. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Τι ανθρώπινα δικαιώματα και μαλακίες, τι σημαίνει αυτοκτονεί ο κόσμος, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Δεν τα καταλαβαίνω. Πας πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Στο έχουμε επιτρέψει, δηλαδή έχουμε επιτρέψει να αυτοκτονείς. Το μόνο δικαίωμα που έχεις και σε δίνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να αυτοκτονείς. Εντάξει, όλα τα άλλα δεν υπάρχουν. Δεν έχει σημασία που έχουν γράψει συνθήκε και μαλακίε και τέτοια. Αγωνιζόμαστε για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν θέλουμε εμεί όπω θέλουμε εμεί. Όχι που θέλει ο καθένα να πούμε. Κατάλαβε. Και κανονικά πρέπει να βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα νόμο. Πέφτει ο άλλο κάτω από ψηλά κτλ. Λερώνεται κάτω να αναλάβουν οι συγγενεί, να καθαρίσουν κτλ. Μην αναλαμβάνει το κράτο και ο Παλιοκαθήκια να πούμε. Ζώα. Θέλετε και ανθρώπινα δικαιώματα. Έχετε και στο χουριό σα. Τα παίρνουν στο κρανίο τα παίρνουν. έχει δικαιώματα, ο γενικός επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης να πούμε, δεν του κόβει, Λέει, είναι προκλητική η ασυλία των υπονείμων, όταν βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης. και λέει, λέει ο τύπος, μπέφτουν πάντα σε ένα τείχος από απαλλακτικά βουλεύματα. Λέει ο Ρακιτζής, το οποίο του κατέθεσε, λέει, ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Εννοείται ρε Ρακιτζή. Εννοείται. Ποιος θα έχει δικαιώματα να πούμε. Ο άλλος καθηγητάκος πάει και πηδάει να πούμε από το κάστρο και διώχνει και τους τουρίστες, τους τρομάζει. Στο διάλογο να πούμε. Ξέρεις ποιοι έχουν δικαιώματα ρε. Το Πασόκ. Το Πασόκ έχει δικαιώματα. Διότι λέει, λέει, δεν δίνουν το πόρισμα στη δικαιοσύνη η ηγεσία του Πασόκ αρνείται να παραδώσει τα αποτελέσματα του ελέγχου για τα οικονομικά του κόμματο, λέγοντα πω είναι ιδιωτική υπόθεση. Σωστό! Σωστό! Κατάλαβα! Και το κάναμε εδώ, American Bar! Α τα διάλα! Λοιπόν, άκου, θα πα να πληρώσει τον ΙΜΠΙΑ. Πρόσεξε, τη λέω. Θα πα να πληρώσει τον ΕΜΦΙΑ. Όχι δόση-δόση και μαλακίε. Θα τα μαζέψει τα λεφτά, θα δανειστεί, θα κόψει το λαιμό σου, τι τράπεζε δεν ξέρω τι θα κάνει θα πάρει σε λεφτά, πάει του τον, του να πούμε. Μη σε Άντε, ρημάλι τη κοινωνία ζώων. Θες και ανθρώπινα δικαιώματα, χαμένε. Λοιπόν, άκου. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχει καλή τύχη. Θα σου βάλω και το ανάλογο τραγουδάκι. Εντάξει. πέσαρε ρε Παύλο, πέστε. Άντε. Και καλή τύχη. ανάγκες. Έγινα μάρτυρας ληστείας τράπεζας με φόνο αστυνομικού. Στέψανε την τράπεζα και τι με νοιάζει εμένα Δεν είμαι με κανένα σου λέω καλά τις κάνανε γιατί μας προκαλούσε Και μάτι εκατομμύρια ενώ κι ο Θεός πεινούσε Περάστηκε η αδιάφορα έκατσαν και κοιτούσαν Του διευθυντή οι κοιλιές κι αυτούς τους ενοχλούσαν Κάποιος πανικοβλήθηκε μπας ο γιος του Κι ο ειδωμένος λόγιστής μπας κι ήταν ο ανεψιός του τόσο για τον ταμεία που πήγε να μην ζει Όταν αναρωτήθηκε για ποιον και το γιατί Στα τέτοια μου ψηφίρισε και γέμισε τις τσάντες Άντε και κάνει τύχη μάγκες Στον μπάτσο βλέπεις πέρασε μονάχα η κοροϊδία Να έχει τις ή πως είναι αισθησία του με δύο όργανα Με τρεις και εξήντα σύνταξη τη μοίρα κάστημα Και μια γνωστή αιτία στο τζόγο της ζωής Επάγγελμα πιο επάγγελμα, τι επάγγελμα ληστής Πατέρα τα δικάστηκα με μάτυρα την πείνα Αποκλεισμένα μια ζωή σε απούσια καραντίνα Για πέμπιση, απερίστοπο και σφαίρες τις ανάγκες Άντε! Και καλή τύχη μάγκες και κάνει τις μάγες Και καλή τύχη μάγκες ανασφαλίτες. Βγήκε ένας δήμαρχος εκεί πέρα και είπε ότι πιάσανε κάποιον και είχε πάνω ταυτότητα αστυνομικού. Λοιπόν, εντάξει, δεν χρειάστηκε πολύ μυαλό, ρε παιδιά. Εντάξει, ήταν ασφαλίτες. Λοιπόν, την πάση περιπτώσει, το θέμα ποιο είναι τώρα. Ότι αυτά κουρίες και μαλακές θα τα αφήσετε. Πάνε τώρα οι καθαρίστριες, προσφεύγουν λέει στα δικαστήρια για να ξαναπροσληφθούν. Τι λες Μαρή, Τριλάθηκες! Δηλαδή, επειδή βγήκε με τα κόκκινα γάντια να πούμε με τη χαρούλα Αλεξίου και τα λοιπά, νομίζεις ότι θα ξαναπιάσει δουλειά. Επειδή υπάρχει απόφαση δικαστηρίου που λέει ότι παρανόμω απολύθηκε και ότι πρέπει να ξαναπροσληφθεί, ότι είναι, μάλλον είναι σαν να μην απολύθηκε ποτέ, θε να επιστρέψει τη δουλειά. Τριλάθηκες! Δεν την ακού στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι συλλέει. Συλλέει δεν έχει ανθρώπινα δικαιώματα. Είσαι ζώο. Εγώ θα στα λέω. Εγώ θα στα επαναλαμβάνω. Δεν ακούς καθόλου τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι βλέπεις τα κανάλια. Τι έχει πει αυτός ο καραβλός, ο, αυτό το καλό παλικάρι, πώς το λένε. Ρε. Εκεί στο, στο, Αλαφουζέικο να πούμε, στο Σκάι! Πώς το λένε. Μπαμπού, ένας μέγας ποιητής να πούμε. Νεαρό παιδί έτσι, Καλοβαλμένο! Μέγας ποιητής. Δεν θυμάμαι ρε πώς το λένε. Που είχε πει τι είναι αυτά να πούμε. Με τι αποφάσει δικαστηρίων θα κάνουμε πολιτική. Με τι αποφάσει των δικαστηρίων. Ρε, να μην θυμάμαι πώ το λένε. Μπουμπα, μπο, μπο. Τι δεν θυμάμαι πώ το λένε κάτι. Μπαρδούσα πάντω δεν το λένε σίγουρα. Το είμαι εγώ. Δεν θυμάμαι πώ το λένε, ρε παιδί μου. Αλλά ένα παιδί του Αμερικάνικου Κουλέγιο του Αθηνών και αυτό όπω όλοι του. Τι καλό παιδί να Έχει δίκιο. Ό,τι αποφασίσουν τα δικαστήρια θα κάνουμε. Κατάλαβα. Θα αποφασίσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση. Αν χρειαστεί γύψο, θα μπορέσουμε. Κατάλαβα. Λοιπόν, άκου. Δεν θα, δεν θα σηκώ τίποτα άλλο σήμερα. Δεν, δεν αντέχω να σηκώ. Θα συμβάλλω τραγουδάκια αυτό που είπαμε έντεχνα μέχρι αργά το βράδυ και τα θα ξαναπούμε μπορεί και αύριο το πρωί αν τα καταφέρει. Διαφορετικά θα τα πούμε την Τετάρτη κάποια στιγμή, θα βάλω κάποια ανακοίνωση στο Ιντερνέδιο, θα το δεις σίγουρα κτλ. κτλ. Λοιπόν, εν τω να πας να πληρώσεις τον εμφυά. Θα με πεις τώρα, κάτσε να σε διαβάσω κάτι, σε διαβάσω. Λέει, δικαστικό χαστούκι για τον εμφυά 17 Ανάτου 2014. Λοιπόν, ε, πληθαίνουν οι προσφυγές λέει κατά του ΕΠΑ και το ζήτημα θα λυθεί σε πιλωτική δίκη στο ΣΤΕ. Όμως, κανένας δεν είπε ότι υπάρχει η πρώτη δικαστική ήταν για τον ΕΠΑ κλπ. Στο πολυμελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η απόφαση δεν αφορά παρεπόμενη διάταξη και όχι τον πυρήνα του φόρου το δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου την νομοθετική διάταξη που προβλέπει ότι για να ξεκινήσει οποιαδήποτε δίκη που αφορά ακίνητο πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό ότι έχει καταβληθεί ο ΕΜΦΙΑ. Λοιπόν, το δικαστήριο θεωρεί ότι η διάταξη αυτή αποστερεί από τον πολίτη το δικαίωμα προσφυγή στη δικαιοσύνη και λόγω αυτή τη αδυναμία ανοίγει ο δρόμο για τη λαϊλασία των ακινήτων χωρίς ο ιδιοκτήτης να μπορεί λόγω εμπειρία να προστατεύσει την περιουσία του. Έτσι. Λοιπόν, απόφαση από το, ε, από το πολυμελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Εντάξει, να το ξέρεις αυτό, το νου σου, υπάρχει μια ενδικοφανής προσφυγή που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, την οποία μπορείς να κάνεις εσύ, παρέα με άλλους, με, με, με, με κτλ. Αλλά δεν θα την κάνεις ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά δεν έχουμε ανθρώπινα δικαιώματα. Είπα, τελείωσε. Ορίστε μας. Το κάναμε εδώ πέρα American Bar. Λοιπόν, δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο. Ρε μάλι, πρόσεξε το νου σου να πας να πληρώσεις τον εμφυλιά σου. Είπα. Λοιπόν, σε αφήνω, σε κάνω πολλά φιλάκια, να με κυνηγάει και λίγο, να Λοιπόν, και ε, θα τα πούμε όπως είπα κατά πάσα πιθανότητα αύριο, διαφορετικά θα τα πούμε αύριο το πρωί. Γεια σου κρατάκο μου, ε, δεν σου εύχομαι καλή ελευθεριά, διότι δεν έχει το δικαίωμα. Δεν έχει το δικαίωμα για να είσαι ελεύθερο, πρέπει να έχει ανθρώπινα δικαιώματα. Για να έχει ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είσαι άνθρωπο. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Εντάξει, έχουμε επιλύσει αυτά. Τα επέλυσε η Ευρωπαϊκή Ένωση τη οποία είμαστε μέλο. Εντάξει, κάτω ακριβώ από το όργανο εκεί κρεμόμαστε εμεί είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ως ε, τέτοιο πράγμα κι εγώ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε αποχαιρετώ και σε κάνω πολλά φιλάκια. Γεια σου Ακροατάκο μου, γεια σου.